Gaur dut eh, bi ekipak eh, ongi jokatu dugula eh, gure armekin. Nik pena dut gure astapena ez baita inongi izan. Eta fite galdu ditugu amartanto hor, kibilean ginen. Eta honen ondotik pixka bat lan hainitz egin izan behar dugu berriz emaitzan dinarazteko goita berdin. Eta hor berdin indar gehiso utzi ditugu borrokan eta azken amarkadan hor berginuen pasatu zen pentsatzen pentsatzen dut haien baino bekio ginela, baina eh, ez da hola pastu. Horai mediko ekin eh, mintzatu dut, baino hospitalera eh, eguna pasa, horrein. behar dutala, horrein goitala urdu egon hospitalean, an observazion eta bon, ikusi xaminak pasako ditut. ez, bala, ez bali da deus berriz sartuko naiz, baina ba, zotorrekin e, irin nahi, dutxazen naiz eta baino hospitalean.